Gurekin artista hainitza eranen dugu uh, kantari, musikari, ratirari, telebistako aurkezle bezala ere ikusi dugu berriki, makila egide, zaldiak nola ez aipa. Egunon, Xabaltz? Egunon, Pampi, egunon uh, den denedi. <laughs> Bai, bai, bai, bai, arratsongi. <laughs> uh, Pantxo bergara eran behar ginoke ide egiazko izena. Xabaltz, <laughs> bai. zer da, etxearen izena? Xabaltza. Xabaltza, sorlekoa eh, etxea zuraiden, eh, kokatua dena, eta horrak beti bezala ez, gure tradizioetan, beh, xabaltz, horren batzuek ez dakite ere, eh, pantsoa bergera dut, eta dituztara <laughs> abizena eta izena, eh, xabaltz. Ah, Ara, zuraidekoa bera sortzez, bo, pixka bat eh, lapurdin gaindi ibili, eta bai, putxilian bizi eh, lekaru zen. <laughs> bai, azken, eh, amar urte horietan, naiz eta, fanpioi badiren, orotarat, ogoita bi urte Nafarroan, Nafarro urbilean, eh, bizi naizela. zugara murdin, urda zubin, Eta horrein, azken amak urte horietan lekajuzen. Ez da gaizki, eh? Polita da lekua, eh? Bai, bastan. Bastan, bo, zuera murdi, eh, urda zubi ez da bastan, eh? eh ez nahasi, eh? Ea, eh, me bastan, bai, eta bai, maite ditut maite, gore. Gure basterak. Bai, bai. Berroita ama bost urte, zaiten bai. du? Berroita ama bost urte, da ez ira ikusten gehiago, ez da kondatzen gehiago. Eee... Ez, ez, berroita ma bost urte, eh, berroita ma bost urte. E, zer, eh, ebe amasei urtekin bezala eksperientzia <laughs> gehitua, egan ari da, zozokerien egiteko, uh, egiteko manera, pixka tobetzen dela, ez? Kako txartean. Ah, abilago edo... Ah, trebeago. Bueno, Ez, ez, zoriontsu ez, badakizu, eta eta berroita mar urtekin biziaren erdia egun urte eginen baititut, eh, gutxo da bera, <laughs> e, egina dut. Eta, eta momentua da, ez, adin hortan, diadanik lagun batzuk bidean usten dituk. Hmm. Eh, ez, ez nahi prozesu normal batean, eh, biziarena itamak, eh, eta bainan... Horra, orduan, eh, nola hartu, be, eh, eh, zorion handi, handi batekin, uh, eta ez, da, dut uste bizi bat dugula baizik, eh, eriotz bat dugu baizik, eta artean bizi asko izaten aldira. Filosofia polita, erran behar, erraiten alda, xabaltz tipitan izan dela, hola, zozokeria egile, nolako mutiko egin zan, tipitan? kipitan uh, nahiko me... <laughs> Ba, ditu. Oh, oh, oh. E, me, eta ez nuen uh, e, gaitasun kiroletan uh, aitzeko adibidez, pilotan, futbolean, uh, orduan nira lasterka ebilkin nintzen. Ah, bai, ba, bai. ez da orduan, ze, ze aurre, asko irakurtzen nuen, asko irakurtzen nuen, asko mar, margotzen, Hora, eh, e, irakurketa, klikin eskapatzen nintzen. Eh, eta, eta margoekin, gero, musika, berantzago e, etorri zait kasik uh, urtekin, lehen gitarra erosi nuen, zen eh, horrez, uh, zen olerki batzuen idazten, eta piskat luzapena eh, zen musikatzea, ez, naturalki, eh, oran, uh, lehen, uh, entzuten dituen lehen kasetak, hmm. kasetak... Uh, Nor ziren, adibidez? Arduan, uh, argiki badakit, kasetan entzun dituzten, nire lehen tresnean brav eta bezonak. Osen Bai, bai, bai, eta bai, bai, bai, bai, gazta. Uh, ena aintzinekoak. Eta akelageren diskaza asfaltuko lorea. Diska, wow. hori izan ziren nire lehenak. Gero, bin, biniloak erosi nintuen, eh, tresna e- e- erosi nuen. Eta hor sartzen naiz beste mundu, pixkat beste mundu batean, hor, ah, itoitz zaraman, eh, eh, niko txart, benito lehtsundi, itoitz, hor gaztaroa, errebeldeago, baina poesia pixka batekin ere, itoiz eh, zalea izan izere. Bai, asko, asko, asko. E, e, zer da, be, be, bai, e, bai, formatu bat, izateko uh, manera bat, balkizu orduan jadanin li, liseoan logan sartu nintzen, gutxi ginen garai hortan, gutxi ginen menajas motibatuak batuak, ez, euskal kulturaren eh, inguruan, eh, ari ginenak eta hor, eh, ne lehen, eh, lehen urratxak egiten ditut, piskat e, eh, kultur eta militante mundu hortan, zen patxokia jada idekia zen, eta nire uh, bil lekua uh, nuen eta ginuen patxoki inguruan, gero panoko karrikako ostatu horiek, leho, leho, hartzen zituen Pirineo lagunekin, uh, Montbar, uh, gero beste ostatuak estalgit, eta... E, eh, beste, bai, bizi. Eta, e, orduan, bai, errebeldea, errebeldeak, bai, beti. E, Baina, e, beste dinamika bat bat zuen, ez, etzen sare sozialik, etzen, mm. Bai. orduan, biltzen ginen... Gauzen jakiteko, jakiteko, lehenik, ez informazioak e, e, eskuratzeko, ba, ziren irratiak, baina zuzen eskuak jendekin, eta bai tipia zen eh, hor bihotza. Mm, antrenatu duzu ordean. Bai. Antrenatu duk. Nahi. Bai. Gero, lehen gitarra, amasei urte alde hortan, eh, nola, bakarrik uh, autodidakta bai, iz? Bai, bakarrik metodo batekin. Uh, Asin nintzen, orduan nire uh, idulau kan, kantu idatzi nintuen, eta fiteuken noen gogoa zerbait osatzeko, orduan e, musikariak bilatu nituen, inguru urbil batean, eta ala nola, hor eh, ezagutzen ditu du soko eh, bi anai, bitxkiak, poxelu anaiak, E, Erve Pochelu, berak, batek e, Ervek pala jotzen zuen, eta Richardek kitara, Eta nolaz bizkiak ziren kristen komplizitatea basuten. Eta, eta nor, eh, eta gero ni espeletako klikan, ari nintzen ah, bai. musikan ere, gira da. Zer eh, nuen. Eh, orduan klikan jo izan, ah, atabala, ikin ah. hasi naiz, gero klerona, gero trompeta eta gero uh, koroa, le Ah ba, ez bai. nintian nire fitxan ah, horiek, datu horiek. Ah, fitxan. Ez ez, be, uh, bai, bai, hori izan dira, hori esker solfeioa ikasi dut, uh, eh, zen bagin baginituen ba kurtsuak, kordain duak, uh, eta... Eskola hona hori, beraz, ba, Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ede, bai. Baina gero, uh, ikastea musika gubilagotik e, eh, ikastea e, musikaren inguruan den bizitza ere. Hmm. E, zer zitean ire ikasketak hor? Ze ikasketa mota segitu guen? O oh, kanton eta Orduan ni bak B, zianz ekonomik eta sozial eta hortan gelditu nahiz. Ez dut basoa, <laughs> basoa pasatu zen basoa ez dut, zen eh, eh, eh, frantxexeko, frantxexeko, en premier ez, lehenean banuen, pasatuan nuen, eta gero terminalean, basoa pasatzeko momentuan, ekainaren ogoita bata, musikaren pesta zen, Eta endaian jo nuen, eta hogeita bian goizean banituen lau ordu uh, <laughs> historia eta geografia. Eta ez nintzen aurkeztu... Ah, eh, lo, lo, nintzen. Eta ez nintzen gero... Uh, eh, etzen telefonorik... Etzen, eh, eta... Me baina ba, behar duzu mediku baten... Uh, papel bat, erreteko gaixoz zinela Eta beste... Ba, ba, ale, hortan utzi eta hortan utzi nituen gauza... Guziak. Basoaren atean, utzi nituen. <laughs> Ba. Hala, jo, ipar izen hori dinen da ordean lehen taldea? Hori da eh, posolioan haiekin? Bai, posolioan haiekin, eta, eta, uh, nolaz bai klika aipatzen nuen, zen klika nahitzean baditugu txapelket, baziren txapelketak, eta horrek uste dut, urguinako klikako bateri jolea. Ah, eh, <laughs> bat. Ba, ba, bai, eta elementu bat, eta diakiten dut, Patrick Michelena da izen dela, eta izen goitia dola, misu, orduan uh, horretzen aiz bidaraiko bestetan uh, eh, elgarratxemanen dugu bidaraiko bestetan, eta bere gara joan enaiz, eta, eta lotura segidan eh, egiten da, kliketatik elgar ezagutzen ginoen piskatu rundik, eta erraiten diot, horra nik uh, zerbait uh, prestatzeko gogoan, ba-, badut, kantatzeko, eta misu, bai, bai, bai, misu hasi zen, bateri jole bezala. Eta jakin behar da, nola bururatu duen kantari ez, eta taula gizon uh, ikaragarri bezala. Baina gara jortan, misuk, ez zuela ere kantatu uh, nahi ez zela, bate hau sartzen eh, koroen egitea. Ha, ah, Koroak ere ez? Horogarri mhm. ez, eta gero kasko tzarra zuen, eh, ez ez ez. Eta, eta gero uh, aukera ukangi nuen, eta Jean-Marc Beheretzen uh, eh, estudioan hemen ahontzan grabatzea, eta horra xizen koroen egiten. Horra, eta ikusi gire, ba, zeboza zuen. Eta horra, misurekin, bai, elgarrekin hasi ginen. eta hor sortuko dira, deia, ide lehen tubak, eh? Bai, bai, hor duen ipar haizerekin ari gira, eta, bakara, hartan askoari ginen. Le... Zuen kantuak? Bai, gure, gure kantuak, bai, gure kantuak baizik. Eh, lehen, lehen eman aldia, guan dut, nolaz ez, landi baxen, egin ginen. Ah, bai? bai, landi baxen, eh, egon aldia zen txangot, taldea, oh. ipa, ipa jaize, zein ere, eta gero danzaldia izan taldearekin. Hori, eh, landi baxen, eta mendik... Eh, bai, eh, eh, Nok zituen antolatzen horiek, eh, etzen besta Eh, ba, ba, ba, besta, komitekoak, eta... Bom, marie eta gero naitzen dut, txotxe, bazen, uste dut, txotxe... Eta horra, baina landi barren izan zen, eh, horra. Afritxa polita zen, ba, barren, gara joxtako? Ba, gara ba, ba, iortan. <laughs> eta, eta hor duan, ba, hasten gira, jotzen eskuinta ezker, eta egun batez, jotzen dugu mintxoriak taldearekin, eh, mintxuria, dantzaldia baino lehen, konzertua, iparraizeren konzertua, eta frogak egitean, edo soinu frogak egitean, egiten dugu beti taberna untan kantua, e, plaza, eh, ora, lehen, bere lehen ateraldia izan entzuen kantu horrek, Eta hor, jama lajiburuk, mintxuriako kantariak, ez zuten duatu, ba, be, bikain kantu hori. Eta, kantua grabatu zuten, Alain Somadek grabatu zuen, bere eh, baina, dena, alenek dena grabatzen zituen. Ba, eh, eta, eta, bemintxoriak, zen dantzaldia lau orduko dantzaldia, zatitzen zuten, egiten zuten bi orduko manaldi bat, laurden bat, ogoi minuta pausatzen ziren, eta azken kantu bezala, beti taberna untan egiten zuten, tartetxo hori, bai, tartetxo hori baino lehen. Bainan, tresnak aldatzen zituzten. Yama kantari bateri jole pasatzen zen, Patrick eh, bateri jolea kantari bilakatzen zen, eh, Laurent Ferriol kitarra pala jotzen zuen, kitarra hartzen zuen, eta Jean-Louis Corrionek hartzen zuen kitarra pala, eta ora, uh, orduan jendea beti momentu hori itxoiten zuen, ez? Eh, e, eta beti taberna untan, eta Maritxu, ere, kantua. Maritxu, drindotx taldearen ah, bai. birtsua rock era nemanik. Sweet Jane, kantua, jatorrizko uh, izena. Ah bai, hori guzia. Bai. Eta beraz, hola famatua bilakatu duk, deia betita taberna untan. Beti taberna ah. eh, Eta beti iregi beretik egon den <laughs> kantua. bai, bai, bai. Hau, xabaltxetik eta duena, eh. Uh, Pau xabat egiten maginuz, eta errandea, eta galeindea, eta laike hile gitarrarekin etortzea. Nola ez? Eta, bale, bi, bi kantu entxatuko egituk eh, sartzea, aldugun maneran. Eta duk denbora ukanen dugula. <laughs> Ba, espero, egia kalakaria izala, eh? Ah, irratilari, ba, to. E, uh, zure eh, galdereri irbesten dut. Eta galdera ez, bat ditut, gai Ola pentsatzen alda, ere? Gitarra hori pasatzen da, bai, biziki poita. Hori ere espaldiko kantua largoita amabian. Eginan, nuena, Irlandan idatzi nuen, soka dantzariaren kantua. Gizon bat zubi Iragan behar ditugu Gero galdu Batzu eri buruz Zon bat iza Retan fidatu Begi beltzat gitara azteko Abarrek bailorien gainian Bizi egunero Xokadan zari Batzuk bezala anzten dira Bezperako eganak Ta itzuliri Begiro etxerat Eskuinezke Hau atzera Oh, oh, oh, oh, Ezerra dago Etxetik Sasirat Bulagetik Botoinerat Abar Erbain lorien Gainian Biziek unero Xokadan zari bezala Atzuk bezala maitasuna Lotura azkar bat dago Baso lan oztatu Batzu eri buruz Airatzen Diren eskuen zat Izadi Xurita belzat batean Apan rach bain orien gainean Bizi egunero Jokadan zari Batzu bezala Batzu bezala bezala Gure buruetan Pantsoa bergara Xabaltxe hemen zuzenean Ez tolka bufaka goizetik Zigarrita utzia edo? Gutsi, eh, tarteka, tarteka Beti Baka, eh, Hala, beste mikrorat Hop E, bai, eh, hau aspaliko kantua ere, eh? dantzari Bai, largoita amabi. Largoita amabi. Mm. Eh, egan da, Xabaltz eta Atxebiorekin lehen disko ofiziala izanen zela. Bai. Zalantzak, largoita amazazpian, bai. gau erdi pasata, 2008 bat, SMS galduak, 2006, Simeus... Binata behatzi, hau eh, Pascal Garmendiarekin loreak askatu, ama seian beste bat ere bidean dela ipatuko dugu. Eta Mishu eta Maialenekin proiektua MM isa? Isa bizten da, hau ere aipatuko duguna, eh? Eta artean, <clears throat> eh, izan dira mm, beste gertakari batzu ere bizian, memento batez hautatu duk ere uh, makilak egitea, gaurko makila famatu hau, bai. bian? an Bai, bizia bai, eh, bai, du, du, du, dukanean, eh, ez, eh, kultur mundua ipatzen denean, gure irratian sartzen naiz langile bezala. Zumatu, ze urtetan zen? Uf, datak ez ditut, e, egutegia ez dut e, baina pas milion karrik anginen. Gero, ja, bi urte bat eterdiz. Eh, lehen, eh, da, Xipri, uh, Lucien, Matin, uh, Larzabal, horra, uh, gero, jautsi ginen, Euskaldunen karrika baiunan bai honan, eta horra, gero, hor, men, hor, gure irratian amak, amak bat urte, eta Euskal irratietan, ere. Eh, iduak zuzenean. Bai, bai. eta gero, uh, irratia utzi nuen, utzi nuen proiektu bat banuen uh, eh, belauntziz joi joiteko, eta irratia usten dut, belauntziz joan beharra nintzen, ez dut garen norekin, baina uh, ezagun batekin, hor, eh, mundu hortan ibilki dena. Blonda bat. <laughs> Behar bat. Eta ez amaiur alfagorekin, baginuen zerbait egiteko elgarrekin. Eta, zer da, hor, uh, eh, Franz Blepei Baskek deitzen hau, uh, Euskal Urdine irratiak. Eta, eta sobera bihotz, bihotz sobera hona dut, eta eh, baietzko erran nuen, eta han pasatuko ditut hiru urte. Hala, eta segituko du, beraz, irratilari. Eta gero, handik ere, usten dut beste gauza batzuetan sartzeko, uh, eta... Ordina ah, ah. makilarena? Piskat berantxago. Mila eta amabia dute. Bai, hori da, gaur dira, amabi urte. Bai. Amabi urte. Eta gaurko makilarekin segitzen du Bai, bai, beti, beti, beti. Bai, amabi garen urtea, eh, enpresa, bai, tut bi pertsonalidekin ari direnak, eh, eh gauza horietan. Eh, eh, eta, bai, bai, bita antzina doa, gara du, idei, ideiak funtzionatzen duela, eta gauza, piskat, hausartazen, astapenean, nolako makilakeko iztea. Mm. Jo bergara deitura ezaiteak, ez dakit oztopoak sortu ah, dut, bai, bai, bai, bai, gaizki, orduan gauzak, eh, eta simpliki eh, jaiteko, uh, bergara pantsoa deitzen aizen, uh, eh, entziart ma, bergara uh, ariziden sa, sabaltza etxean, zuraiden, mispidak erretzen diden momentuan, bedek labea egin baino lehen zabantzan labea bazen ha. han egiten zen, orduan txipitatik hortan txartuan naiz. Ideaitak bazuela, eh, labea bai, bai, bai, bai. Eta E, orduan hor, eta tipitatik guk uh, e, purruskak biltzen genituen, eta olako gauzak. Baina nik gaurko makila sortutanean bergarra izena ez dut baliatu. Da mm. nire deitura, ez, famili deitura, bergarra pantsoa, baina gaurko makila deitu nuen enpresa. Orduan bai, la, la, la, la, gaizki hartu zuten, uh, baina, uh, bi urte badira eta nire bidea egiten dut. Mm. Familian zizte? Bai, aita, mhm. aita eta Charles, zena, eh, oh, lehen kusiak. Mhm. Eta hoi, gaurko makila, gehiago makila modernoago bat da? duen gaurko makila. Na, ba, gaurko makila da, eh, adibidez, komparatzen barin baduzu, uh, uh, dena, ba, karbonoa, uh, egazkinetan ebiltzen diren burdin monta bedberak, da biskat Porsche Ferrari bat bezala, ez? Hm. Baina baditut, ere egiten diut betiko makilak. Ah, tradizionalki? Ah, tradizionalki, mizpidarekin, eh, hori eh, egiten, egiten ditut baita ere. Nun, baita nun eginak dira, nun da enpresa? Eh, lekarro zen. Ah, lekarro zen? Bizina izen tokian. Ah, dos. Bai, dena arat mugitu dut, bai. Mhm. Eta jo salmentak eta nun eh, egiten dut? Orduan webgunea gaurko makila, e, eh, eh, edo jendea ere helduta, bisitatzerat eta ba, itzorduekin baizik. Eh. <laughs> Zertan baliatzen da makila, kurritzeko edo uparitzeko, muru batean maiteko? Gutxik, gutxik, orduan jadenik opari bata ez, jendeko oparitzen du, gehienetan jendeak etretara joa sartzen denean, ezkontza baterako, edo maitasun seinale bezala, Nik eh, gen euneko biak erabiltzen du bere makila. Eh, baditu ditut eh, da ibatzuk, dani ibiltzeko, emendian, eta gutxik erabiltzen dute. Ah, da, holako makila bat. Bueno, erran ezage, ibiltzen den makila bat, makila bizi bat. Hmm. Eta ideak ere baditik sistak? Eta ah, hori... elitazke makila. Ah, Giderak entzen da? Eta... Bai, bai. Kirtena. Kirtena. le Lepomo, kirtena. Kirtena. <laughs> Ados, bo, zoazte ordean gaurko makilaren bai, urgunerat. Bai. Eh, ez dakiat ordena ordena, argunt eh, hori denez, eh, kronologiko uh, baina Irlanda zere maite mindu haiz, eh? Largoita malauean, dut nide, uh, eh, ez largoita mabian barkatu. Han dut kan, gindutan kantua komposatzen Irlandan. Eta Irlanda, bai, Irlanda eta keltiak lujaldeak orokorki. Largoita mabian dut nide lehen harremana lur, eh, lur ferde horrekin eta gero orain arte bi urtetari beina naiz Irlandan, Galesen, Eskozian eh, eta harreman segituak eta bat ditut eh, azken berrogoi urte horietan. Kontaktu hain eta bai. artista ezagun batzu, <laughs> ere? Eta, eta artista bai, plazerez, ez, eta gauza ederrak gertatu zaizkit, hola, E, nene artistiko bizi, bizi hortan Irlandan, bai. Alta, ide musikan ez duk sobera erakusten uh, e, Irlandez, keltiak uh, doinurik etziak iduritzen? gero kultura ipatu behar da, gero ni musikalki ene ere mu naturala duk pop rock folk mundu hori, uh, desain Neil gero Pink Floyd, ora nire musika ez da, oinarritzen euskal musika tradizional batean. Ez, dituk uh, gehiago anglosaksoi kantatzeko manera bat, euskaraz kantatua dena. Hori benito batek edo bai, egiten bai, zutena. Bai, gero, horra, uh, aldiz, uh, gau erdi pasa eta diskan, e, hemen baliatu ditut, alboka, gaita... bai, pixka desberdina zen hau. Bai eta Nacho de Felipe eta bai, sartu bai, bai, Eta gero aipatzekotan ere zaldiak baduela leku <laughs> haundia. Bai. Gutitan aipatzen du kantuetan, baina simeus zen adibidez, mazen? Bai bai, bai, bai, zaldi, zaldi, eta eh, jone joan ere egin e, e, e, etorri zen bere eh, lan eskaintzerat, kantu hortan. Bai, untsa funtzionatzen zuen jonekin ere. Bai, be zaldiaren eh, ritmoa hori da kantu honen ritmoa da saldiaren kalupa Trosta edo eh? Kan ditut mesu batzuk saldun eh, batzuek biariak Ah, maite eta da, zure kantua entzutea zaldiz nahi zenean. Ah, eh, erritmika hori bai, atxikitzen, bai, baitu. Bai, bai, bai, eta hola landu, landua da. Bai, zaldiak, bai, momentutan, ba, la, la, lau baditut, eta horietan famatuena da, inda, Hau <laughs> filmatua izan zena? <laughs> bai, hori da, kantuen kontrabandista atele uh, eh, xeri eh, hortan. Uh, Seri dokumentala. Eta bai, hor ofizialki, xartzen maiz, pixka bat, telebistan, irudia erakusten ere, kantuen kontrabandista, pixka, espikatzeko zer zen, kantuen bila joitea, kantu saaren bila? Ideia, ideia eh, iban eh, rusinolek, eh, kanaldu den lan egiten duena, skunken ere kantari eta gitarista izan dena, bai... Eh, Spartintz. Eta, eta bera etorri zait egun batez, ideia batekin, eh, orra, ba, inoke, zibiltzea, erri zerri, edo, la, estapeneko ideia etzen sobeda ongi landua, eta pitiaka-pitiaka gauzak eh, ditugu, elementu batzuk ustartuz, bat besteari orduan, deia bilakatu da tresna ibil, ibilgailua zaldia izan entzela. E, gero, lema uh, ardatza uh, izanen uh, zela lehengo kantu sahar batzuen bila joaitea. E, eta gaurko artista batzueri, artista garaikide batzueri pasarazteko. Orduan, ze experientzia, ze, ze euh, bilaldia pasaiatik, uh, kasik, uh, ba, ino. Mhm. Orka, kantari ezagun ere topatu dira, usaian kantatzen ez dituzten erregistro batean, batzu bai, peti batek edo kantatzen alkozuen, zuen, jurgi, luni, bai, izan Baina denek, eh, horre, bai, be sorpresa, gerga, erran behar da, eh, zazpi episodio eh, izan direla, lan egin dugula, kasik bat eterdiz, eh, dena idazteko, eh, eh, dena idatzia baitzen, uh, iban tabiok kriston lana egin dugu, gauzak lekuak ikusi, <clears throat> idazketa lana haundi bat, eta gero zebidaia, Hampi, zebidea, zaldi zibilkizira erri batetik bestera, terren nahi du, zaldiak errietan pasatzean, kriston lotura natural bat egiten duela eh, jendekin, ez? Aurrak, xarrak, wau, wow, ze, ze plazerak zinez, gauza goxo bat ekartzen du, eh, Ba, jendean naturalki. Horretzen naiz, e, errietan, irunen, adibidez, irunen pasatu gira, e, edo anauzen, edo jende guztiakin, kamarek segitzen, kamarekin segituak, baina gelditzen ba naiz norbaitekin sola segiteko, zaldia begiratzen du, ez ditu kamarak begiratzen, horrean. Zaldiak ekarri du naturaltasun handi bat... Eta eh, azten da kamera pixka bat. Ba, Agas. eta hi bezalako bat talta jendeekin mintzatzen problema gabe? Ba, eh, jendek, jendek dituzte gauza kondatzeko. Hmm. Eh, eh, ni... behar dira tiratu piskat? Ba, hori da, hori da. Adiak, adiak badira eta piskat utzi. Eta hor ere, zomat gauza ikasi, ikusi, bizi izan dituzten, eta izan ditugun zen hor gibelean, sei zazpi pertsona ginen lan egiten, Eh, zazpi pertsona uh, ginen lan egiten, kantuen kontrabandistan eh, eta ba, arrasongi pastu da, emaitza biziki, biziki uh, mm, edera. Hori kanaldu den begiratzen alda? Ono? Bai, bai, bai, nahi tarat kanaldu kantuen kontrabandista zazpi episodio eta zazpi garen da konzertua horra gertzen gure lanaren e-, emaitza mm. eta artisten emaitza. Eta suporterik ez da sekulan atera, uh, kantu horien grabaketak? Banaka, banaka ikusi ditut, Bai, bai, bai, bai, ez gero beste, beste uh, ofizio bata hori, haipatuak nuen, en, nik haipatuak nuen, haian etzen diska bat ateratzen ahal, baina nor behartzen disketxe bat ikusi, eta, eta denbora badakizu, Denbora, denbora, fite pasatzen da. Hmm. Orduan gauza hori aipatua izan zen, baina ez da gauzatu. Eta beste gauza bat, beti kanaldure ekin segitu, <laughs> zor, musaren inguruan Eta egin bai. mintza proiektu hori? Ah, bai. Aurkezle hori bilakatu <laughs> ize. bai, ba, egin behar da, mm, lekarro zen bizi nahizela, dainan beti arraio zen kokatua nahizela. Eta arraio zen bada berezita bat egunero, goiz, haratsaldez eta iluntzez, mus ostatuan, badira beden bi edo irumain muslariek, edo zoin tenoretan. Orduan, Eta tarteka, e, ostatuak badik ere dendatiki bat, pasatzei zer ogia erosteko, to! Zeiteok, jarradik gurekin, laugarren bat eskaz dugu. <coughs> Orduan, musean, musean, musean, eh, beda, er, erri bat zinez, eh, musarekin errabiatu dena, jende ondoko erritatik heldu da goizango saltzerat eta musean aitzerat. Egun horoz. Beraz, Egun, guziz. Praktikatzen duk, maite duk... Eh? Bai, beti ba, danik, beti e... danik, ma, ma, musa tipitatik, etxean, igandetan... E, eta... Eta, orduan, poker zalea naiz baita, ba, ba, baita ere, eta... Orduan, e, me bi aktez, eta... Ez da sekulan egina izana, hori, uh, partidak grabatzea, eta ibanen gana joan nintzen. Eh, eh, Iban ideia bat, badutola. Eh, ba, hola. Egen musa telebistan egin, nola, eta... Eta ibanek eh, ideiak eh, baditu, eta ongi funtzionatzen dugu, iban tabien eh, artean soportatzen duenekak tertzaha e, soportatzen, edo nik bere, ez dakit, ez nahi zorroitzen. Pien artean, nik tertzaha. <laughs> Ez dakit, ez, ez nahi zorroit. Hik <laughs> Eta orduan orsatu ginoen maina, pentsatu, baina gauzak bidadanik badira World Poker Tour gauza hortan. Bai, bai, ageri zen ba, hor ba, ba kartak kakingarri da. Ah, bai, bai. Horek eman du, uh, ez, musari de, de, de, de dedikatzea, olako uh, eh, lan bat, eta gehitu dugu, ez, Ebe, zazpi ekipa, gehi diaspora, eta jende horien bizia elkarte mundu hori, zen, e, e, xariak elkarte bat entzat. Uh... Polita zen? Ah, bai, bai, ba, historio, horre de historio, uh, edekak, beh, Zer da, azkenia nik xantza hori ukandut eh, telebistan, uh, la, lan egitea, Baina da urbileko gauza, eta kanal dudek hor uh, eh, <clears throat> olako gauzetan denbora usten du, ematen du, eta laguntzen, eta eta eta sustengatzen eta, eta ekoizten. Mm. <clears throat> Beste mus sale eh, batekin hor, txotxe eh, elgeren zen, eta bai, maite du. Abai, ah, e, txotxe, eta mus federazioaren laguntza undia, undia ukandugu, frogak egin ditugunean eh, federazioko jokalariak etorri dira, piskatik usteko ez, nola ginen ginituen gauz eta txote, ze plazera hartu dutan txote dekin, abiskan animatzaile, ez, ikusiduk, mm. animatzaile moduan uh, adin nintzen, eta txote, ez, ez, teknikoki, teknikak, gauzak, uh, aipatzen, aipatzen zituen. Ai, placer handi bat hartu dut orduan horren um, egiten. Eta, eta, eta, zergatik ez beste proiektu bat, iban, iban berriz ah, behar dut, ideak ideiak baditu. Baditut beden bi, bi idei uh, um, telebistararekin eh, zerbaiten egiteko. Bo, zindituko sobera haipatu horrean. <laughs> Momentuan ez. Ez. dugun eh, e, duguna laster ide disko berria, baina beste kantu bat, ale, hartuko duk berriz gitarra... Ide... Ah, manipulazio txiki-txiki bat. Bai, manipulazio txipi-txipi bat, nik ere behar ditut hene eh, beharriak eh, findu. Ah, eh, ba, orduan... Xabal txekin girela beti, eh? Orduan, ba, hori ere diendek... Hau ere famatua da, kantu hau ez? Bo, suerte, da xantza ondia, ondia, ondia ukandut, ez? Ide tuba. Eta bai... E, ba, zure aurrak, eh, bako txar, defenditu behar ditu, ez? Nikoko, niko etxarteko, lirat ez da. Behar ditu, ire aurrak defenditu. <laughs> Haupa, niko, eh? <laughs> Muxu bat emendik. Niko, niko, niko. Eh, eta, eh, orduan, bai, ostatu psi, eta kantu, ba, egiten dut eta gero pixkat nahi baduk. Aipatuko dira, ba. Ez dago bate, da bideo berenik. berenik. Goizeko txanda barkatu denedi. Ez dago atera bideo berenik Beste baso bateda teko baino Ez dago atera bideo berenik ba, Barkatu tonalitatea tonalitatea ez dut ongna hartu ez dut kapua um, ja, kenduko dia umuntaketan Ale, ale, muntaketa, bai, moztuko duk, pampin, esker, <laughs> barkatu deneri. Ez da zuzenean. Ale, guazen deneako totan eta traetxetan, kantuz. Ale, bota. Ez dago atera bideo beni, mekatzes. <laughs> goiza, goiza, goiza ez da erretxa, eh? sartu naiz Ostatu psikiatriko batean Zerbitzariak suriz besti Ikertzen zituen Sukarra metxetan ziren Eta legu ziak Igarbide bakarra da Doa inak erdoa, doa Ez dago atera bideo berenik Beste baso ezer aitzen Ez zuen ezer ulertzen Ez dago atera bideo berenik Besten nintzen Argi faltsu batekin begietan Esku baten itzala Arrisi baten gainian Lanzeta sohots batek ilan Ari zehen dantzan Ta bihotze batek errepikatzen zuen bai! Ez du gaizu harik eta erresa galde egiten deatana goizetik, ora, komplikatoa da, eh? Ah. iba. Gau gizon bat entzat? <laughs> Biba, izetu ba, zetu ba, hau, eh? Ze kantu ezaguna bilakatu den eta denetan ono entzuten aldena, eh? Bede bizia, bai, bede bizia egiten dik eta ze... Se placera. Uste, uh, bibe launaldik, asik, bibe launaldik, antu inguruan, ez? Fua, placer egiten dantzaldietan, eta gehienik placer egiten ditatena, da kasik beti azken kantuetariko bat dela horrek jendea lotzen eta biltzen baitu. Euh, horrek placer ematen du. Eta oiloki egi bat eh, ariduk ere atope olakoekin, beraz eh, nazionala duk, eh, kantua. <laughs> eta zaila da mentuaz, eh, olako tuba bat baino gehiago egitea, lortu duk, belarro berena eta olakoekin. Betzi taberna untan, belarro berena. Eh, Bentsatzen dut, komplikator dela artista baten dako, eh, beste tuba bat egitea eta beste olako kantua rakastatxu bat egitea. Ba, kantu beren bizia egiten dute, uh, ora, ba, hori erraitea egina den baina... Baina... ba, Bilki hote gira beti tub baten ondotik ez dakit... Baina gertatzen dira da? Bain, bain. Ba. Otizko behia lantzen ari bai hiz, uh, zertan uh, ziste uh, eta entzina estabatukan baitut, uh, eh, ziztela ziste Orduan bai, aurten urte bukaera diska berriaren urtea izanen da. <clears throat> E, biziki ongi pasatzen da, Bizka gauzak ere horre aldatu egin dira. Diadanik eh, argitaletxea, belarri disketxea eh, izanen da. Mathieu eh, Aramburrekin. Mathieu aspaldiko uh, laguna, algarrekin ari izan gira ere. Orduan uh, proiektu berri bat, musikari berriak ere, zen, uh, bo, biskat gauzak aldatzeko, giro berezi baten uh, lortzeko, ala nola uh, eh, nidekin aventura hortan jokin irungarai, itxasuara, sartua da, beda bateri eta kantari uh, bezala. Xabi Leon, Xabi Leon, frikun taldean ari dena, eta maider zigarroarekin ere ari dena piano jole bezala. Eh, kasu hortan zinteak eta pianoa joko ditu. <clears throat> Betiko adiskidea ere pat, tete vuid, eh, ari dena eta hainbat eta, eta musikari dekin, eh, pat. Eta aldi hortan ez dugu kitarrapala jolerik uh, naitarat zen zinteak eta arraz uh, ditu giro mm, bera pisuak eginen, bai. apalak ah, eginen. Bai, eta zuzenean ez da izanen, ordean gitarra apala joi Ez da ere. E, e, badira hola taldeak maskakek eh, adibidez <clears throat> jokan ez du gitarra mm, Hori da, hori da, hori da. Beste uh, giro bat uh, sortzeko. Orduan, momentu untan, momentu untan grabatzen ari gira, uh, eta gauzak fite, urriaren bukaerako master prest izan behar da. Uh, gure singela edo titulu nagusia utatua dugu, badakigu soin, soin izanen den, horren inguruan, gauza, klip bat egiten dugu, eta hor uh, berritasuna ere, odei barosorekin eh, hariko gira klipa, hari gira, berari da idazten momentu untan, gauzak finkatuak dira, Ora, eh, eta gero orduan diska bai noski be, EPA da durango, Durango mm. aurkeztuko dugu. Untsa da epe batuk aitea, eh? bestela untxa, du. Untsa, untsa. aldu. Ez, beti. Pentsatzen ona dela, baina ez dut beti eh, hori uh, pentsatzen. Eta gero, eh, placer handea, iparaldean aurkeztuko dugu angelun, bajo han egon aldi bat egiten eh, baitugu urta gilan eh, konzertua prestatzeko. Me horren behi e, eh, ukanen duzue. Uh -huh. Izen burua eta autatuak dira diskoan? Momentuan xabaltz. Ah, bai. HBO <laughs> edo taldearen izenik ez Gero, duke. uh, eh, momentuentan ideiak baina uh, denekin solastu behar, disketxearekin, uh, musikariekin uh, izen burua. Ba, mm. ide lanaduk, ide <clears throat> izpiskabat xefa hor, nolako Manatzailea izgeiago edo entzuten aldituk ere musikarien partetik eh, ohar batzu eta aldatzen alduk ere bidezpikat. Musikariak uh, musikarieri proposatu dutanean uh, eh, elgarrekin bide hori egitea. argi, argi izan dut eta beraiek ere gauzak elgarren artean egiten uh, genitura. Noski, itzak eta musikak nik ekartzen ditut ideiak ere baditut, baina dena, dena, dena uh, elgarren artean lan dugu, askatasun osoa usten diotet, askatasun osoa usten diotet, enea hildoan segi ari barin badira. <laughs> ez, ez, baina, uh, ez, de, bide horoko ja ematen dut, bide horoko hmm. ja, eta gero apainketak, Bako eh, bale, eta atzoa dibidez, atzo ino bilkura batean ginen, eh, eta, jokinek zerbait proposatu du. E, eh, ideiako eh, ah, ba, ditu ideiak jokinek. Ba, ba, ba, ba, ba, ekipa, ekipa eta talde polita dut, eta banakien zertarako ere autat galdera hori egin ez, bako txari, gido eta espiritu bat ninguruan lan egiteko. Zumatzati, izanen ditu, diskoak? Bederatzi, bederatzi kantu berri, denak eh, berriak, eh, gomitarik, kanpoko gomitarik gabe, seguraski momentuan, behar ah. badut izen bat, baina ez naiz, eh, ez naiz segur, horra, uh, nuen, uh, nahi zo bat, Ba, ba, ba da. <clears throat> kantu bat kantu euh, <coughs> bat uh, egina, eta... Eta, eta, naturalki zerbait frantxexez ateratzen zen. eta, boa, boz, bitxi bat uh, ateratzen zen doinu hortatik. Eta hola usartzen naiz, ahno. Arno Be, manajera deitzen dut. Belgikara hor? Bai, zendu. Bezendua da? Bai. Eta, eh, hor duen, ala urte kantur horren prestatzen ari nintzenean. Arnoren uh, eh, managerarekin sartzen Eta kantua bialtzen diot. Erran ez, uh, eh, ba, Arno konzertutan izango da miarritzen. Eta hor bilduko gira miarritzen, gauza hori nintzeko. Eta miarritzeko konzertua ez estatu zuen, zen uh, bihasteleenago uh, osasun arrazo handiak zituen Eta historia hortan, Gelditu da, uh, hortan, uh, banen, ahnorekin zerbait... Uh, ide ide jazian zerbait egitearekin. <clears throat> Bai, bina, ba, ba, bere bosarekin eta nire bosarekin. Horra, ba, pena. Eta ez da gauzatu... Uh, ez da gauzatu, zoritxarrez, ez baina mm. olako bidea zen. Izan ditu, hola, frantxez kantari batzuek, Christof bezalakoak ere maita, ah. maitatu ditu. Bo, brazenz bizten da, beste... Ba, Christophe, euh, Christophe mustro bat da, ez? Hein, bere, bere euh, diskografian, euh, bere sensibilitatean, biziki, bai, bai, biziki gustuko kanur, tarako itzurdinak, zer lemo bleu behitz e, hartu ditut. Lureak askatu, no? Bai, e, bai, placer, placer, gero, bah. Cabrel berarekin jo izan dut, ba, zer bat izan da, ura, eh, miosek, e, kurutzatu ditut, de, de, noar dezir, ehz ere eh, jo izan nuen, eh, arremanak, egin, ba, olako, kurutzatu, ba, artista mundua ez, kantari mundua mugitzen mugitzen eta ateratzen zarenean jendeak kurutatzen duzu eta eta loturak egiten. Mm -hmm. ide azken diskoak, ze kutsu ukanen du, beti eh, folk, eh, folk rock? pop, eh, pop rock, pop folk gutiago. Ah, Bi, bai, bi kantu intimista izanen diden. Uh, Baina, bai, ikusten duka formula sinteak. Gero, erabiltzen ditugun tresnak oso zaharrak dira naitarat, eh, dira, de, minimu... Nahi duka txiki, ba, badu, eh, mm. larugoi, ez, ez dakial larugoi... Bai, larugoi tamar, larugoi... Eh, alde, eh, kutsu zerbait. Bai, kutsu zerbait, hori. da. Ah, zenteak aski... <coughs> Lodiak, Du, eh? Bai, bai. Unek kolore hori izanen, izanen da. Erraiten alda, disko guzietan izan dela, laike kolore aldaketa bat, eh? Bai, uh, kolore aldaketa bat, eta bereziki ez SMS e, e, galduak eta simeuz, pixkat... E, Horiek bereziago ziren, bai? Eh? Eta hori Paskalekin lan, Paskal Garmendia, endaiakarekin lan du nituen, eta diska hori ere berarekin lan zenduku. Bera da, du, ekoizlearen eh, eh, pasta hor. <clears throat> Elgar ezagutzen dugu, eh, egiteko, eh, egiteko manerak, ene izadia, nik berea, elgar ongi ezagutzen dugu, eta goxuan aritzeko erretxago. Hmm, baina, bo, ez gira galduak izanen, nik entzundutan, zatitipi hortan <laughs> beden, ide musikalitatea entzuten da ono. Eh, sare sozialak ere, hau ere aldaketa handi bada, haintzineko urteak konparatuz, bai. behar izan duk sartu ere hortan? Bai, bai, bai, eh, eh, lantresna lantresna eh, bezala, orduan horra, eh, uh, xarri sozialak, be, gaur ere badakik eh, ez diska bat ateratzen du, baina ez dela kasik kompaktorik saltzen. Egia da? Orduan, uh, orduan or artistak nola atseman bere ogibidea, bere gauzatzeko uh, manera edo, edo gisa, orduan, bai gauzak, Treina, treinaz bat dukartzen, eh, horregoteiz, hor duan, eh, eh, naturala. Baina, plazera da, beti zuzenezko emanaldiekin sigitzea eta mm. 2008a bosturteko um, ehm, desafioa izango da, desafioa eta sedea. Hau plazaratzea eta zuzenean, egiazko giroa, no? Bai. Maite dugun eta maite dutan hmm. gauza. Formatuan nola ateratuko da? CDA ateratuko du Bai, CDA, eh, gero plataforma, hori eh, ba, belakidekin eh, ari gira bestekoa. Bai, bai, plataforma. Eta duela bi egun, Matiode, eta gako USB, bez didagia jago, <laughs> enabiltzen. Ah, ez egin hori hori. <coughs> Hora, horako gauzak, li hemen dikaskotik galdegiten nuen. Ez anz bankan pede, Bai, hori da. Eta, eta, bai. Hane, e, goazen, hortan or, gira eta bendua laster, laster hor da eta guk indar energi, in, indar polit bat ezartzen dugu uh, uh, irri eta zoriontasun eh, hainitzekin. Bi bai, hitz hauekin galitzen gitu gaurko, mire esker nahi nukak hik lehen hiruak zuzenean saioa finitzen uelarik horretzen iz, zer gereiten mm. uen? Eta bai, eta bai, eta bai. Kasu? Uh, eh. ale, kasu, ara, no, bai, egunon den deneri, eta kasu egin bidetan, eta kondoiak erabili. Bi bai, esker hain xabal zun arte dinik, plazer batzean, ide egizebitzea. <laughs> Nire zatele. Izanuntza? Agur deneri.